Peygamber Efendimizin Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selam ala Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. Peygamber Efendimizin annesi hiç şüphesiz ki cehennemde bu Peygamber Efendimiz'e haber verilmiş. Peygamber Efendimiz'e dedi ki ancak sana istiğfar edilmediğini dayıp e, Allah bana istiğfar etmeyi yasakladı. Peygamber Efendimiz'e yasakladı ona istiğfar etmeyi ama ne yaptı? Ona ziyarete ziyaret kabire, mezara ziyaret etmeyi ne e, izinledi. E, çünkü ölüler düşündüğü zaman ahireti düşünüyormuş. Düşünüyordan, düşündüğünden dolayı. Yani Peygamber Efendimiz bunu söyledi aslen. Yani dedi ki ben, ben dedi, bana dedi, Rabbim dedi, ona dedi istiğfar etmeyi bana yasakladı. Ama ona izin verildim ki mezara ziyaret etmeyi. Yani istiğfar etmek kimin için yasaklanır? Kafirler için.